adolescenzo opportunezzo ne fush vivenda por pli bone compreni nia in ge iam de longe et de longege ge kai iom bedaurinde mi tutte forgesis la travivajo in de adolescenzo versaine la plei excita ca stimula periodo de nia vivo bon chance nun miai genepoi nepre cae rapide al proximigas al ilia adolescetso. Do, mi havos belegan opportunon, ne recte iomete sperti gin de nove. Mi devas confessi che, el compreneble pro la granda differenzo de agio, cae eble pro envio, mi, lau pseudo ianta antaujugioi, generale criticas la conduton de nunai geiunuloi. Do, por pli bone compreni mia in baldau adolescanta in genepoin, mi ec interessigis pri la fenomeno de uno ca mia unu el miai unuai cirilatai malcovro, Filmeto e la itala exposizio el nulo gis cento la nova iagioi de la vivo. Aldone alla esperantigita texto della filmeto, cae la cutima son dossiero, aperas sube sperante dublita filmeto, ie normala rapidezzo. Adoleschezzo estas opportunezzo ne fus vivenda. Ni estas la solai animaloi qui antau ol farigi plen cresculoi, travivas periodon de vivo nomatan adolescetso. Corpe cresci, cae farigi sexe maturai, estas nur la commenzo. La ege plei grava shangio ja ocasas ene de la cerbo. Fresh data i esploroi helpe de magneta resonanzo malcovris che la cerbo daurigas sian evoluadon dum multe pli da tempo ol oni opinis antaue. La dimensioi de la cerbo de sessia raja infano iam estas naudec quin procentoi de tiu de plen cresculo. Tamen infano Tutte ne estas adulto je naude quin procentoi. La adolescetso utilas do por redoni novan organizon alla granda cerbo formiginta dum la infanezzo. Temas pri profunda changio necessa por cresci sexe, emozie, sozie, ec cone cae spirite sed cefe por lerni kiel vivi en complexa socio kiu postulas ege vastan sciadon. Giuste dum tiu ci prova periodo inter infanezzo cae adolta agio formigas la personezzo de plen cresculo. Sed kial adolescezzo shainas esti ancau tre problema agio? char la diversa iareo i del cerbo maturigas pli rapide ol tiu qui respondezas pri ilia controllado tiel la nova i transformillas transformigas en rapida in ca intensa in in de humoro, qui el au coleron ca i agresemon en serciadon de nova ispertoi per tre dangera i en sociigon dependan de la opinio i de sama au en aligion al malbona i compagnio de tio adolescenzo estas anca u la ajo dun kiu commenzillas la tric varono de droga tabaca cae alcohola dependezui. Facte, en la adolescanta cerbo, la natura e mecanismoi de desiro, clopodo cae recompensoi, directigas al drogoi. Nun niscias che la zerba maturigio completigas ne antau o la decoca du iaragio cae coincidas cum la maturigio de anta fronta cortico, giuste tiu quiu respondezas pri mem regado, iuc capablo, regado de emozioi, organizado cae planado de sintenoi, alivorte pri plen maturigio. Gis antau tri au quar generazioi, sexa maturigio estis multe pli proxima al psicologia cae socia maturigio. Se capabla generi, virino estis preta por etzinigi, cae viro preta por laboregi. Hodiau, tamen, pli bona in nutrado cae sano anticipas la sexan maturigion. Compare al Pra Avinoi, ce la italai knabinoi menstruo commencidas quar jaro in pli frue. Tamen, tre multo bligis las zioi nepre necessai por farigi plen cresculoi cae autonomai, char socio farigis multe pli complexa. Tiel, nun tempe, ge atingas la psicologian cae socian maturigion ses au de iaroin pli malfrue, frue, ciam la socio fin fine vere permessas a lili farigi adoltoi. Do, ciu adolescetzo ege pli longa o lantaue, estas bono au mal bono. Versaine, pli longigo de adolescenzo a crigas la problema in de che knaboi chi sin consideras plen cresculoi sed facte ti ai ne estas compense ili havas pli da tempo por spertigi lerni crei propran bonan iuc capablon integrigi en la labor mondo cae formi propran solidan reton de amicetzo. Sume, pli longa adolescetzo estas bon chanzo, compreneble condice che oni gin bone usu.